Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što je sam jingle najavio, ponoć i tri minute, dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Viralno. Kao i svakog tjedna pričat ćemo o jednoj viralnoj temi, a svakog ovog tjedna definitivno svi, svi koji žive u Rijeci znaju da je viralna tema strani jezik. Koji, o kojem se to stranom jeziku sa, radi, saznaćemo za par sekundi. Riječke ulice je zavio, nekako moglo bi se reći, metaž francuskih rečenica. Pričamo o francuskim piscima, pa čak i miris francuskih jela uz note francuske glazbe. Zapravo radi se o danima frankofonije. Evo, Francuska alijansa Rijeka tradicionalno organizira, organizirala je 70. po redu dane frankofonije u Rijeci, te se ove godine one održavaju tokom dva tjedna. Ovaj tjedan se održavaju i još sljedeći sve do 30. ožujka. I ti dani frankofonije se na sličan način obilježavaju i u drugim gradovima u Hrvatskoj gdje djeluju francuski kulturni centri. Pa evo, u ovom duhu stranog jezika u našem gradu odlučila sam saznati što naši studenti misle o stranim jezicima, govore li pokoji i da li smatraju da trebamo znati što više stranih jezika. Pa evo u tom istraživanju upitala sam dvije studentice i sada ćemo poslušati što jedna od njih ima za reći. Koje jezike sve govoriš razumiješ? E, govorim samo engleske stranih jezika i razumijem francuski, ali ga ne znam baš govoriti. <laughs> Smatraš li da je poznavanje stranih jezika bitno u današnjem svijetu? Da, i osobno bi voljela znati što više stranih jezika govoriti. Smatraš li da je poznavanje engleskog jezika nešto obavezno danas? Pa ne bi baš rekla da je obavezno, ali svakako je lakše ako razumiješ engleski jer, se, jer je ono univerzalni jezik gdje se možeš sporazumjeti, sa kojim se možeš sporazumjeti bilo di. Vjeruješ li onu izreku koliko jezika znaš toliko vrijediš? Ne, definitivno ne. Evo svakako je sigurno da se naši studenti su se modernizirali i da se ne drže više starih izreki, no evo ova studentica možda čak malo i kontradiktorno pričala sama sebi. Zapravo rekla je da jezici, strani jezici nisu toliko, da poznavanje engleskog jezika nije toliko važno, no nakon toga je nazvala engleski univerzalnim jezikom kojim se možemo svi danas porazumijevati i zapravo opet je pokrenula to pitanje koliko je engleski bitan u današnjem svijetu. No prije nego što nastavimo sa ovim cijelom pričom o jezicima i poslušamo što druga studentica ima za reći, idemo na jednu glazbenu pauzu i slušat ćemo novu pjesmu Jasona Derula, Shut Up and Dance, Jason Derulo i Lay. This is all that's on my mind. Sweat on you, precipitating. You feel me rising from behind. Give it to me, give it to me. Come let your body show me. Give it to me, give it to me. What your lips wanna say. All my London girls, come and show me some. All my LA girls, come and show me some. Ethiopian girls, come and show me some. Come and show me some. Come on, come on. Jamaican girls wanna blow it down. My Asian girls wanna work it out. Turn around, don't talk, shh, smile. Show me some. Show me some. Shut up and dance. Roll it and light it for me. Ice my corona. No need for conversation. Love your persona. And the Billy doing different routes. Late night, eat it like in and out. Tell you, you can bring a friend around. Two pops, y'all get around, get around show me some. All my LA girls, come and show me some. Ethiopian girls, come and show me some. Come Come on, come on. Jamaican girls wanna blow it down. My Asian girls wanna work it out. Turn around, don't talk, come on. All my London girls, come and show me some. All my LA girls, come and show me some. Ethiopian girls, come and show me some. Come and show me some. Come on, come on. Jamaican girls wanna blow it down. My Asian girls wanna work you it out. Gotta say nothing. Touch your mind. Slušali smo Let's Shut Up and Dance, Jason Derulo i Lay, a sada se vraćamo našem viralnom Za sve koji su se tek sada uključili nakon ove glazbene pauze, u večeras u emisiji Viralno pričamo o pokrenuti e, temom Dana frankofonije, pričamo o stranim jezicima i o tome što riječki studenti misle o stranim jezicima. Prva djevojka koja je podijelila s nama svoje mišljenje izjavila je kako svakako osoba ne vrijedi koliko jezika zna i da je engleski jezik jedan univerzalni jezik te da nam svakako pomaže u svakodnevnoj komunikaciji iako po, njo, po njenom mišljenju nije nešto obavezno. Što misli druga, druga studentica poslušat, ćemo. Koliko jezika govoriš? E, dva fluentno, jedan onako. Možete podijeliti nama koji su to? E, engleski i hrvatski, a onako priča njemački. Smatraš li da je poznavanje više jezika u današnjem svijetu bitno? Pa da, zato što u svijetu tehnologije i svega onako bitno je znati više jezika i se može sa više ljudi povezivati, a pogotovo engleski. Znači, po tvom mišljenju, engleski je, moglo bi se reći, must know jezik današnjeg svijeta. Pa ne bih rekla da je must know, mislim da se može preživjeti bez da se pozna engleski jezik, ali definitivno uh, poznavanje engleskog jezika daje puno više povlastica nego nepoznavanje tog jezika. Vjeruješ u izreku koliko jezika znaš toliko vrijediš? Ne. Evo još jednom ta riječ stara izreka, zapravo ovaj, ostala je stara, zastarjela i možemo reći da je svakako umrla. Možemo reći da evo, nije bitno koliko jezika znamo da bi vrijedili nešto više. Ja se svakako slažem sa tom izrekom. no, da li je engleski bitan toliko jako u današnjem svijetu? To je jako, jako velika debata i svi se pitamo bi li trebali podleći tom jeziku ili zapravo zadržati tu, tu nekakvu, moglo bi se reći, slobodu i Mm, nekako raznolikost tako što pričamo svako svoj jezik. S pojavom engleskog jezika na društvenim mrežama, na, u pjesmama, u uh, puno, puno, puno, puno izvora, zapravo na neki način naši osobni jezici, naši materinji jezici koji su toliko svaki poseban i svaki interesantan na svoj način, na neki način izumiru i mladi sve više i više se pronalaze nekako u tom jednom jedinom univerzalnom jeziku i smatram da definitivno bi trebali pobjeći od tog univerzalnog i zadržati ono što je naše, a to jest kako ćemo bolje pokazati gdje pripadamo nego svojim vlastitim jezikom. No da zaključimo ovu temu sa jezicima, prije nego što završimo sa ovim izdanjem emisije Viralno, e, za sve ljubitelje horror filmova u kino je stigao film Groblje kućnih ljubimaca. Film prati doktora Louisa Krida koji nakon preseljenja iz Bostona u idilični Maine sa svojom ženom Rachel i njihovo dvoje djece otkriva misterioznu grobnicu skrivenu duboko u šumi blizu njihovog novog doma. Kada ih zadesi nesreća, Louise potraži pomoć neobičnog susjeda Juda Crandalla što izazove opasnu lančanu reakciju koja će osloboditi neizrecivo zlo s užasnim posljedicama. Pa evo ove kasne sate ovo zvuči dosta, dosta a, zastrašujuće evo ne znam, bit će me malo strah ići doma. Dragi slušateljice i slušatelji, što vi mislite o stranim jezicima? Smatrate li da, li, da, je, da je engleski jezik toliko bitan? Da li smatrate da je neki drugi jezik toliko bitan ili zapravo zagovarate da svi budemo različiti, raznoliki i na taj način jedinstveni? Možete nam javiti na 210777 ili svakako ste pozvani poslati nam neku poruku na DM, u DM na et Radio Sova na Instagramu i Radio Sova na Facebooku. S ovim došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Viralno. Jeste li čuli novosti? čemu se to radi? Viralno.